вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у маляваць словамі музыку. Пры ўсёй зайгранасці такога тлумачэння паэзіі яно тым не менш дазваляе наблізіцца да сутнасці высокага верша складання і да разумення вартасці твораў. Гэтаксама як выраз пачуццё гумару на канцэрце гумарыста служыць індыкатарам таго, што гучыць са сцэны і тых, якім гэта ўспрымаецца ў залі але сам выраз ніяк не тлумачыцца як які-небудзь астратэрмометр якім нешта можна вымяраць але як ён дзейнічае зразумець не дадзена маляваць музыку словамі гэта зусім не пра музыку не пра словы і не пра малюнак гэта пра гучанне якое заварожвае у Нядаўна я назіраў за размовай ангельскай перакладчыцы веры рыч і аўтаркі перакладаных ёй вершаў Папрацаваўшы з падрадкоўнікам, спадарыня вера запатрабавала жывога аўтарскага чытання. Пасля чаго ўсклікнула: « О, у вас тут музыка, а ў маім перакладзе няма. Прыпаўшы ва ўласцівай ёй манеры да кампутара, спадарыня вера некалькі хвілін выпраўляла свой пераклад і ўрэшце задаволена констатавала: « Цяпер ёсць і ў яе перакладзе музыка. Mm -hmm. імгненні музыкі, стагоддзі паўз, вартуе вартая разгубленая муза, агню ў крышталях жудасны запас, у іншасвеце парасткам прымуся. Чаканне музыкі, трымценне ад плыцця, настройка боскага органа вуголле голля, полымя лісця вярэдзіць вецер апантаны, маўленне музыкі, жыццё без паўз, агню з крышталяў спее вызваленне, не для сябе, сабой, за нас, у іншасветы вечнае ўжыўленне. музыка паэзіі гэта і не прыдатнасць верша для песні для ўласна музыкі нездарма ж песенныя вершы найчасцей называюць тэкстамі а сапраўдная паэзія толькі церпіць ад дадатковая і лішняя музыкі найбольш удалыя песенныя тэксты паўфабрыкаты якія самастойна не гучаць а паэзіі дастаткова сябе самой у Кубак самоты ў гатэлі на абрус паркалёвы праліўся вочы твае, глыбейшыя за нішто, абрынуліся рукі ў шал за вокнамі, смерць спяваюць натоўпы. Пацвелім хіжае святло, а потым зоймемся каханнем. Вочы твае цямнейшыя за ноч, нібы свечкі свецяцца грудзі. Кубак самоты ў гатэлі ў шал паркалёвы абрынуўся, руки твае, халаднейшыя за нішто, пасцелят смерць, нібы песню, паркалёвыя людзі, сярод глыбокая ночы. Пацвелім час састарэлы, а потым зоймемся каханнем, грудзі твае, няхай мне свецяць і свечкі гараць аб тым, што няма нас. Кубак самоты глыбейшы ад нішто праліўся. У ноч паркалёвых душаў адвечна вочы твае у шаля кахання, песні начныя смешных людзей гукаюць. Адвечна, адвечна каханне назаўсёды, вочы твае, руки, грудзі і ўлонне, няхай нам дапамогуць свечы, а потым смерць і гатэль і кубак самоты. Маляваць словамі музыку па-беларуску пачынаў Масім Богданович, які эпіграфам да сваёй маёвай песні абраў радок Верлена, музыка перш за ўсё. Следам за Богдановичам былі Наталля Арсеньева і Владзімир Жылка. Па гэты бок сацрэалістычнай мяжы іх асуджалі і называлі іх паэзію нікому не патрэбным мастацтвам дзеля мастацтва. Па той бок крыты кантон Луцкевіч захоплена пісаў пра мастацтва чыстай красы пасля разбурэння той самай мяжы ў нас надоўга ўсталяваўся вульгарны сацыялагічны спосаб ацэнкі паэзіі ці пралетарская яна ці не гэта значыць буржуазная чыстая краса была названая буржуазнай колькі цягнуўся гэты перыяд сталінская і пасля сталінская пустаты і аднастайнасці да прыходу тых каго мы называем філялагічным пакаленнем гэта значыць да 1960 -х. але і з іхным прыходам усё яшчэ не стала з галавы на ногі на свае звыклыя месцы бо нікуды не адзелася цэнзура а цэнзуры што твая музыка ёй важна не прапусціць чагосьці недазволенага а значыць зразумець усё што ты напісаў у тым ліку і тое што самому табе не зразу зразумела. Паэт прагне ўзняцца над тэкстам, а цэнзар наадварот заглыбіцца ў тэкст. І тут яны абсалютныя антаганісты. Варыла чорныя парэчкі летнім і вечарам і ўспамінала дзіва рэчку часу вечнага Яна прыносіць нам дарункі і зносіць разам, Плывуць шчымлівыя малюнкі у вадзе абразам. Між хвалю выслізнула рыбка і боўць у нетры, рака, ці боская валіска, сістэмны нерад рака мне падарыла вобраз найлепшы блізкі ляснога звера рух і голас мядзведзя ў мінску як плынь цячэ мяняе якасць святлом і мёдам я адчуваю гэту вадкасць паўском і лётам па берагах тое дзіўныя рэчкі відаць з высоку растуць цвітуць кусты парэчак як радасць вокуу Люблю я чорныя парэчкі таемны колер, даўнейшая магія гняздзечка загадка болю. У гэтай кроплі чарнабокай галава кружна імклівы свет наліўся сокам, стаў пэўным дужым. Націснеш яхантам мадэлю, скажыце вы мне, яго кранальная ідэя насустрач вымкне калі цябе я ўспамінаю, мой звер любімы, твой вобраз з ягад састаўляю, як дом з цаглінаў. Ты як сусвет з тых зор малечы, якім мільёны сабраны мною увесь спарэчак маленькіх чорных. Твой вобраз у шыркі імкнецца, жыве, бунтуе, але з'яднаным застаецца, мяне ратуе. Яно паўстане нечакана паверх чарноцця найсаладзейшае каханне, як з пены госця. Нібыта мітаў паўтарэння на ўзроўні місы кіпіць і паўстае варэнне і мчыць за рысы. У хвалях пурпуровай пены у тых узявівах я прачуваю смерць сістэмы і смех шчаслівых. Людка Сильнова ну зусім не азіраецца на цэнзара. Яна і не намякае ні на што такое, але цэнзара не правядзеш. Ён усё бачыць, ён тэкстолях, а не паэт. Яму абсалютна супрацьпаказанае пачуццё гумару. Людка Сельнова можа сабе такое дазволіць, бо належыць да пакалення тутэйшых, а не іх папярэднікаў філёлягаў. Тыя не маглі не азірацца і не маглі ў поўнай меры маляваць словамі музыку. Дакладней яны мусілі рабіць гэта не як мастакі, а як дэкаратары, мець справу не са стыхіяй, а з аздобамі, упрыгожваючы свае творы стужкамі, бантамі ды ўсялякай слоўнай мішурой. Вы слухаеце радыёвабода адарвацца ад тэкста, як і кар ад зямлі прагне кожны складальнік вершаў. У перадачы вострая брама мы даследуем сучасную паэзію. Паколькі паэзія ад пачатку была ў нас сынонімам Беларусі, дык і паваенная паэзія мусіла адпавядаць свайму сыноніму а бСр другой паловы два стагоддзя адрознівалася ад проста беларусій гэтаксама як тагачасная паэзія ад проста паэзіі была такая савецкая рэспубліка не самастойная і ў нацыянальным пляне цалкам дэкаратыўная гаварыла ўся дзяржава па-расейску і вызнавала камуністычную ідэалогію а ў якасці аздобы нацыянальнага каляыту ўжываўся арнамент на сцягу фірмовыя саламяныя лялькі сервільны псеўдафальклор і такая самая сервільная псеўдапаэзія жывая стыхія паэтычная музыкі толькі пачынала прарывацца ў вершах караткевіча бураўкіна ды іншых паэтаў філёлягаў у Калі прачынемся мы калімы, убачым снежныя кілімы, што ноч паслала за вакном, на сэрцы радасць заіскрыцца, і на старой храпатай скрыпцы зайграе скерца, хухлік гном. Каваў ён пад зямлёй чырвонцы, забыўшы скрыпку, гульні сонца і радасць, што звініць званком. Ды вось раздаў свой скарб сарокам, На чысты вылез снег са змроку і грае, грае за вакном як весела па струнах срэбных, дзядок малы ў стракатым зрэб’е рукою спрытнай водзяць смык. Снег будзе сеяць, сеяць пухам і будзем скрыпку слухаць, слухаць, як зачарованыя мы. І здасца нам на міг нібыта, вяртаецца ляціць з нябыту юнацтва лёгкім снегам зноў. Што ж ты дзяток, зайграў ля чутна, пакінуў спевы, чаму ты, Чаму ты змоўк? часы хрушчоўскай адлігі калі філялагічнае пакаленне ўбіралася ў сілу зноў абудзілася і вечнае жаданне чыстае красы але тут умяшалася палітыка рэч у тым што няма на свеце нічога больш праўдзівага чым музыка намаляваная словамі а гэткая гранічная праўдзівасць была супрацьпаказаная як у жыцці так і ў літаратуры таму паэты прагныя чыстыя красы пачалі спрэс падмяняць яе чыстай красивасцю. Літаратуразнаўцы называлі гэта гукапісам, а на філфаках завучвалі хрэстаматыйныя барадулінскія радкі, лілею млявы плёс люляе. На той час гэта было проста прыгожа і ўжо тым смела. Дзякуй Богу, аўтар меў тонкі слых да слова. Затое наступнікі такога слыху ўжо не мелі і ляпілі свае алітарацыйныя красівасці, дзе трэба і не трэба. Памятаю студэнтамі мы пакепплівалі з гукапісцаў. Вось купіў новае перавыданне статуту вялікага княства літоўскага, паставіў яго на паліцу, любасна замілаваўся прыгожым томам і прамовіў: статуту тут утульна. Выходзіла та ту ту ту ту ту. А назаўтра набыў свежае полымя і прачытаў ужо на поўным сур'ёзе, напісанае маладым кар'ерыстам вершаскладальнікам, Тут тутуль на пчале і сонейку. Што тут і навошта незразумела. Як зрэшты і ў той барадулінскай дэкаратыўнай лілеі, якую сам жа барадулін у пэўным сэнсе абвергнуў нейкімі ну проста неверагодна непаэтычнымі і не красівымі словамі. Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць нягосцем і словы гэтыя спрэсу сплываюць у свядомасці і будуць усплываць заўсёды, бо калі на іх адгукаюцца нашыя душы, значыць, ёсць у іх тая музыка паэзіі. З іншага боку згаданы прыклад сведчыць, што музыка зусім не патрабуе красівасці. Наадварот, яна ў прастаце. Раскалолася сонца на тысячу белых сонцаў, і падзерты як ветра з вецер завіснуў ніцам вецці, і гарачы асфальт карпатліва адбіткі шляху узбірае гэта лета і вы паўтарайце Ле та Покуль я вас люблю, але гэта нядоўга лета. Сны падобныя сталі да словаў, што ўжо мінулі, зрэшты, кожнаму сну апрачалі таргі і лета, неабходны паўтор і нязначныя змены ў ролях. Але гэтак было так даўно, што даўно забыта, і мяне і забудзецца новы і наступны дзень і паўторыцца сонца на тысячу белых сонцаў. Гэта лета. І вы паўтараеце, ле, 있다. Сёння тоны той паэтычнай мішуры чэзнуць на звалцы свайго часу як сведчанне колішняга карнавалу ў тэатры бСэраўскага гета. Марны час. Яшчэ і цяпер на плячы ўжо зусім новага паэта бывае убачыш раптам незаўважаную ім канфіцюрыну з таго далёкага карнавалу Але гэта ўжо і не анахранізм, а так выпадковасць. У якасці фільтра альбо прапускнога пункту ў новую эпоху гісторыя паставіла інтэрнэт. Барадулінская лілея там яшчэ сустракаецца пару разоў, А вось трэба дома бываць часцей сотні разоў цытуецца з самых розных нагодаў. Гэта значыць, што яна ўжо там заўтра. Хоць здавалася б звычайныя словы, народнага паэта, але музыка. Божа, як хочацца плакаць над словамі, зорамі, кветкамі, стаць няўлоўнай бязважкай бязмежнай, ачысціцца ад шалупень неразважлівых думак і неразважлівай веры. Божа, зрабі мяне зернем. Божа, як добра бы кветка раздорваць пялёсткі, роснай зямлі і далоням сагрэтым жывою крывёю. Іх цеплыня з прахалодай маёю сальецца. Божа, ці сэрца ў кветцы. Божа, на шляху абраным знайду раздарожжа, камень убачу і птушкай заб'юся аб камень. Крылы, згубіўшы пер'е, стануць рукамі. Божа, завошта. кожны ведае, што паэтычны тэкст выглядам адрозніваецца ад прозы. Вершы пішуць радкамі, слупкамі, строфамі, лесвіцай, а то нават і колам ці хвалямі. У адрозненне ад музыкі паэзія проста не мае нейкага свайго адэкватнага нотнага стану. Таму ўсе гэтыя лесвіцы і хвалі не прыхамаць творцы, а імкненне хоць бы так пакласці музыку на паперу. Каб потым усё было прачытана, дакладней усё прагучала так, як было задумана, каб не страцілася музыка. З мінуўшчыны да нас дайшла самая папулярная манера чытання вершаў, злёгку распеўная, манатонная і ці то абыякавая, ці то роспачная, так чытаў купала паэты ягонага і ўсіх папярэдніх пакаленняў практычна не ведалі аўдыёзапісу. Зрэшты, і сёння яшчэ няма такой практыкі запісваць паэтаў, бо яшчэ толькі бяруцца на моду аўдыёкнігі. Магчыма, у будучыні манера чытання вершаў стане зусім іншай, што да мінуўшчыны, дык жорсткае наканаванне паэзіі застацца не музыкай, а прыкутай да тэксту страфую зрабіла роспач прыроджанай уласцівасцю паэтаў, а манеру іх чытання манатоннай і беспрасветнай бо спадзеву на тое што стыхія пакладзеная на паперу некалі паўстане з гэтага недасканалага клінапісу уздымецца адарвецца ад тэксту не было Thank you. капліцы тваёй запалі мяне ціхаю свечкай. Пра даблічым тваім у сутонні мяне запалі. На змярканні святла блаславі мой самотны агенчык, на змярканні душы і любові на гэтай зямлі. Пра даблічым тваім дай гарэць трапятліва і ясна, Чысціню тваіх рысаў на хвілю замгліці не дазволі, А як чэзнуць пачну, загасі мяне волею уласнай у бажаніцы тваёй, дзе зліваюцца міласць і боль. сённяшняй апошняй сэры перадач пра сучасную паэзію прагучалі фрагменты твораў галіны дубянецкай ігара бабкова людкі сельновай алега мінкіна татяны сапач і анжаліны дабравольскай усе вершы ў перадачах гэтай серыі чытала татяна сапач У якасці постскрыптуму заўважу, што ў гэтай серыі я не меў намеру стварыць нейкую аб'ектыўную карціну сучаснай паэзіі, бо такой аб'ектыўнасці не існуе ў прыродзе. Аб'ектыўныя толькі дакументальныя факты і гранічна прыватныя думкі, якія праз грамадскае прызнанне могуць таксама стаць фактамі. Ніхто, напрыклад, не спрачаецца з тым, што купала прарок нацыянальнага адраджэння. Хоць калі гэтыя словы былі ўпершыню прамоўленыя Антонам Луцкевічам, ахвочых паспрачацца было больш, чым дастаткова. Не ставіў я на мэце і ахапіць чым большае кола паэтаў. Шмат каго не згадаў не таму, што недацэньваю іхную творчасць, а таму, што казаў пра найбольш блізкія мне асабіста творы, пра тое, што люблю па сутнасці ўся гэтая серыя перадач была задуманая не як традыцыйная літаратуразнаўства, а пісалася як верш. Зусім суб'ектыўны, адзіная вартасць, якога мусіла выявіцца ў музыцы словаў, думак і сэнсаў. Thank you.